50 languages. 91 üheksakümmend üks , üheksakümmend üks , อนุประโยครองลงมาที่หนึ่ง kõrvallaused sõnaga et üks , kõrvallaused sõnaga et üks . หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น ilm läheb võib-olla homme paremaks ilm läheb võib-olla homme paremaks คุณทราบได้อย่างไร kust te teate seda kust te teate seda ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น ma loodan et see läheb paremaks ma loodan et see läheb paremaks เขาต้องมาแน่ ta tuleb päris kindlalt ta tuleb päris kindlalt แน่หรือ on see kindel on see kindel ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา ma tean et ta tuleb ma tean et ta tuleb เขาโทรมาแน่ ta helistab kindlasti . ta helistab kindlasti . จริงหรือ tõesti , tõesti , ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา ma arvan , et ta helistab . ma arvan , et ta helistab . วายมันเก่าแน่ see vein on kindlasti vana . see vein on kindlasti vana . คุณรู้แน่หรือเตอตเตเตสตากินลัตเตอเตเตสตากินลัตดิฉันคิดว่ามันเก่ามาปักกุเนตเซอนวานามาปักกุเนตเซอนวานาหัวหน้าของเราดูดีมากเมียอุเลมุสนาเพียวเวลเลียเมียอุเลมุสนาเพียวเวลเลียคุณคิดอย่างนั้นไหม Harvatte. Harvatte. ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว Ma arvan, että näeb lausa väga hea välja. Ma arvan, et ta näeb lausa väga hea välja. หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ๆ Ülemusel on kindlasti tüdruksõber. Ülemusel on kindlasti tüdruksõber. คุณคิดอย่างนั้นจริง ๆ หรือ arvate tõesti ? arvate tõesti ? เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว see on päris tõenäoline , et tal on tüdruksõber . see on päris tõenäoline , et tal on tüdruksõber